як відомо в ряді пізніших літописів, зокрема Густинському і Тверському, вміщено докладну розповідь про хворобу Ярослава, яка до 10-річного віку тримала його в нерухомості. Син же її, Рогнеди, Ярослав, сидящий у ній або естеством таков от рождения. За тим самим літописом зцілення Ярослава настало раптово 988 року, коли він почув слова батька про розлучення з його матір'ю Рогнедою. Прикро вражений, Ярослав, начебто тієї ж миті, вперше став на ноги. Ось як це уявляв собі автор густинського літопису XVII століття. Ярослав Хром сей от чрева матери своей, и же при ней сидя, егда услыша сия словеса от матери своя, взблагодари Бога о разуме и добром изволении ея. И абы здрав бысть и начать ходите, доселе не ходите. Рухлін, якому належить анатомічне і рентгенологічне дослідження, дійшов висновку, що Ярослав не міг перебувати в нерухомості 10 років. Вивчення кісток показує, що у Ярослава справді був уроджений підвивих у правому та стегновому суглобі, але він не міг спричинитися до такого тяжкого і тривалого нездуження. Якщо літописець правильно вказує час чудесного зцілення Ярослава, то народився він не 978 року, а значно пізніше. Хвороба з'явилася за один або два-три роки до 988-го. За даними Рохліна, кістяк належав людині похилого віку, але не 76-річній, а років на 8 молодшій. Аналогічних висновків дійшов і Гінзбург, на думку якого чоловічий скелет із мармурової гробниці Софії Київської належав людині похилого віку близько 60-70 років. Результати антропологічних досліджень змушують нас із більшою увагою поставитися до повідомлень тих джерел, у яких вік Ярослава визначений не за традицією повісті минулих літ. Татищев, зокрема, повідомляв, що в степенній Макаріївській книзі стверджується, нібито Ярослав жив 66 років, але сам історик віддавав перевагу давнішим літописам. Цифра 66, яка визначає вік Ярослава, фігурує і густинському літопису. Наведені дані дають підстави стверджувати, що Ярослав народився не 978 року, а не раніше 983. Отже, маємо 980 рік шлюб Володимира і Рогнеди. 981-982 роки народження Вишеслава та Ізяслава, 983 рік народження Ярослава. За Никонівським літописом датою народження Ярослава є 988 рік, а за дослідженням Рухліна 986. На відміну від дати народження, жодної неясності з походженням Ярослава немає. Батьком його був великий київський князь Володимир, позашлюбний син Святослава і ключниці Ольги Малуши, сестри воєводи Добрині. Незважаючи на варязькі корені по батьковій лінії, Володимир був фактично слов'янином адже його дід Ігор і батько Святослав були одружені на Стов'янках. Складніші справи з матір'ю Ярослава. Вона була дочкою полоцького князя Рогволода, який, за твердженням Татищева, походив ще від тих варязьких князів, котрі прийшли на Русь разом із Рюриком. Навіть коли це й так, то за сто років, які минули від часу прибуття предків Рогнеди на Русь, вони безперечно.